Bira, ba, eguna gainean eh, dugun eh, honetan, gaurkoan ere, ba, Kristina, gomidatu du, dugu, kaixo, egunon? Egunon. Zemuz endo? Bai, bai. Bueno, horbildu pixka bat... Mikrofona. Mikrofona, bai. Nale. Estela. <laughs> bueno, e, Kristinare, kirolde gehiaz aparte, ontaze arduratzen delare, esan bertugu. Bueno, arduratu edo, bai, bai, koordinatu edo, bai, pixka bat horraitzen gara Bueno, e, bigarren arditurri Eguna, mm. e, bigarrena itxeko horrek esan nahi du lehenengoak arrakasta izan zula, ez? Bai, arrakasta eta, bueno, lehenengoa jarri genionean pentsatzen genuen e, urteroko ekitaldi bat izan zitzekela, egun pasa egiteko aitzaki politia dela udapartean, eta horrekin txeatzen dugu, jarraitzen dugu. Mhm. Bueno, zer da eh, ikusi daitekena edo egingo dena bintzat, egun horretan? Printzipio zarditurri eguna planteatzen dugu egun pasabat bezala. Orduan eh, bertan ekintza ezberdina daude e, zean parketxe inguruan eta bisitare egin daiteke meategi barrura prezio promozional batzutan. Mhm. Bueno, esan behar dugu, meategiak duela urte batzuk zabaldu ziala berriz, e, berritze lanak eta gero, ez? Bueno, e, berez, 2008an irek izan jendearen txat, baina eh, eh, gaur egun dagoen ibilbide osatua etxegoen momentu hartan, eta gerostikan obrak egin dia. Joan den urtean amaitu zian erabat e, gokitzea beko solairuko lurrak eta segurtasun neurriak, eta gerostik horla ba, funtzionatzen du. Ordutegi bat izango du, ez? Bai, amarretatekan ordu bita planteatzen dago izpasa, eta arratsaldia lautatik seita, baina, bueno, e, bertan egon da kantina bat, eta bertan gehatu nahi du nantzako ere, pintxo batzuk, eta bokadiloak, eta jateko aukera izango da. Mhm. Bueno, ze, ze mat, e, e, datuak zehatzak ez dituzu, baina, Agilan, eh, ezagite. <laughs> Baina, bistariko burun adetik, ze, ze zemuz erantzen duten du, zeak, jendiak. Egun hontan edo ez, ez, urtean zehar? Orokorrian. Hombre, prinsipioz, orain dikan, nik usteot e, eh, museo baten ibilbidean nahiko berrila gehala. Eta eh, orain dikan ez da erabat errotu bisitarien eh, kopurua. Baina biltza amairu mila inguru pasatzen da parketxetikan eta behatzi, hoietatik behatzi mila inguruk bisitatzen du meategia beha. Mhm. Esan behar dugu, Kristina, e, bueno, badakigu, askotan e, aitzen geha, mino, mendilan dola eta mendilare zaintzeko, ez? Bai, bai, guztiz beharrezkoa da, horrea joten den eh, jendea, ba, parke natural baten barruan dagoela barneratu eramatea, eta horrek e, ba, dakarren nolabaiteko kontientziazioa, eta e, ez, mm. laguntze maila behar duela, ez, hori zaintzen. Bueno, hortaz, aparte egun horretan bertan, e, oker ez banago, historia horreko mehatzaritza tekniken erakustaldia izango da, ez? Erakustaldi bada, taller esperimental bada, eta lehenengo, mm, lehenengo aldiz, ba, arditzurrin zeatu nahi da, ez, probatu nahi da, berez, plaza mugatuak izango dira, e, eta jendeak, ba, izen ematean baitan partuar, parte hartu izango du, eta ikusi behar da, ba, bueno, ze ematen duen, ze ma disfrutatzen den, ze, ze ondori, pixka bat ebaluatu egin nahi da, ez? Mhm. Bueno, esan behar dugu, hoi hartzungo bi museoak eh, parte aktiboa izango dutela, ez? Bai, holako egun bat antolatzean e, eh, arditzurrikin beti ere eh, harreman estua dute bertako bi museoa, bai kokapen inguruan oso urbil daudelako, eta baita sentsibilitate aldetikan ere, ba, bueno, e, geologi museoa guztiz e, lotuta dago arditzurrikin, eta beltranek ere bere musikaetan ba, arditzurri beti kontutan izan du, ez? Tren berdiare ibiliko da. Bai, bai, e, behar bada ez jendeak nahi aina, e, abiadurare respetatu behar du eta plazako kopuruak ere bai, baina olatxeko zubitikan bertaraino trena izango dugu bai. Lehen urtean jende asko urbildu zen, eta aurten espero dugu bintzat eguraldia lagun, ez? Bai, ia zereneko eguraldi txarra izan genuen, da, aurten gutxien ez eguraldia geixo launtzen duen. Gomendio bat egin nahi dugu, eta batez ere bertako jendiak izaututa bertan aparkatzeko zehara ditugu, bapagoa inguruan aparkatuta eta bide gorriz joateko. Mm -hmm. Baitze, horre kotxe kopuruntzak ere oso toki gutxi dago. Gutxi dago eta gero buelta emateko garaian eta arazoa sortatzen dira. Orduan olatxeko e, kurba hori ez da bat ere erosoa buelta emateko garaian, orduan komeni da aldela eta eguraldi honakin ikustu paso politia dela e, ergoindikan e, meategiraino juteko eta gaina jakin da e, erdibidean trena dugula. Uhum. Orduan hori ere aprobetsatzeko aukera badugu. Bueno, eh, askotan, igual, eh, ez dakigu ez, hemen bizi ze altxorra dugun hor, baino, benetako altxorra da hori, eh? Bai, nik uste dut, eh, orain dikan ez garela konstiente daukagun balia bidetaz, ez? Eh, pentsatzen dut, herritarrak ez dakit zenmatean jabetua gauden, E, eh, ardituriko mehatiegiak duen garrantziaz. E, berez da, hogei mendeetan guztiatu den mehategi bat, erromatar garaiko aztarnak bertan aurkitu direnak, e, parke naturaren magalean daude, nik usteot e, bai herritarrentzat eta bai gure herria ezagutzera hurbiltzen den guztientzat erakusteko altxor bat dela. Mhm. Bueno, nik eh, pertsonalki ikusteko aukera izan nun 2008 eh, 2000 eta zortzilean bai. eta nik gomendutuko nuke, ez? Eh, nahiko esperientzi politia da, hor barrura sartzia, ze, eske kontua da, barrura sartzen zela. Barrura sartzen zela eta nik uste eta askotan barrura sartze horretan eh, nazten dugulako bazulo batekin, baina hor ikusi behar da gizonek edo gizakiek egindako lanaren ondorio daudela horru dauden utxuneak eta e, hor dauden e, zeak galeriak eta bar pertsonek egindakoak direla, ez? Ordan pixka bat e, bertaratzen denak e, sensazioak bizitzen ditu eta mehatzari batek izan zitekeen e, lan baldintzak eta horrelako gauzetaz jabetzen ere pixka launtzen du. Bueno, ere, esan behar dugu, e, Luberriko Jose Angel Torresekin ordu beteko irtera. Bai, mineralen bila, e, mineral aldetikan eta nik uste dut eh, lurraren formakuntzak eta horrelako gauzen inguruan ere monek e, benetan eskaintzen ditula gauzak erakusteko. Bueno, ba, oiartzen badugula paraje zoragarria, aiako arreia parke naturala, eta e, bai, aretsurriko meategiak, ez da animatu, Animatu, herritarrak, herrira etortzen direnak, Gero e, kontutan izan baita ere udean zehar ekintza berezia daudela, ostiralera tailer berezia daude arratsaldetan, ibilaldi berezi batzuk ere badaude abuztuan zehar, ustaila eta abuztuan zehar, ordan ba bueno, e, egitarau eta aukera politiak badaude herritzuri ezagutzeko. Ba, Kristina, mila, mila esker, eh, eta ea bazen ateratzen den. Oso ondo, bale, bale.